càpsules musicals amb Rafael Corbí. Us portem la música del disc Evermore, disc amb edició de luxe presentat per Taylor Swift. Night, rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have my hand, wrecked my plans. That's my man. Life was a willow and it bent right to you. repassem per als nostres oients aquest uh, àlbum, aquest nou àlbum d'estudi de la cantant i compositora americana Taylor Allison Swift, nascuda a Reading, a Pensilvània, al 1989, cantant i compositora, en principi a l'origen de música country i amb els darrers anys de música pop i country Pop, una cantant que ens aportava aquest disc han realitzat l'11 de desembre de 2020 a través de Republic Records, menys de 5 mesos després de la realització del seu vuitè àlbum d'estudi, aquell anomenat Folklore. He did it. He did it. trip every Tuesday night for dinner and a glass of wine. SD's been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says, That ain't my Merlot on his mouth. That ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt. I think I'm gonna call him out. She says, I think he did it, but I just àlbum que era, de fet, una seqüela temàtica, l'àlbum que el precedia. Taylor Swift va anomenar Evermore com el germà de, eh, o l'àlbum germà de Folklore, germà o germana, digueu-li com vulgueu, amb dos eh, siguin àlbums sorprenents, perquè no se'n sabia res de que sortirien al mercat fins hores just abans. Evermore és un àlbum que podríem anomenar-lo un àlbum alternatiu, de rock, un àlbum de folk pop amb alguna de les cançons, o també rock de càmera, que ens aporten doncs, en diversos estils, vinculats fortament a la música americana, pianos, dolços, guitarres que tenen la seva particularitat eh, amb una manera d'interpretar molt impressionista. Nosaltres ens eh, quedem amb aquestes cançons que formen part d'aquest Overmore, que va re rebre doncs, mm, una precisió molt important per part de crítics musicals, que varen eh, dir doncs, que era un àlbum exactament molt dinàmic, molt experimental, i que, com el seu folklore, va sorprendre per la manera de realitzar-lo. De ben fet, doncs, eh, tot el que va ser la pandèmia i quedar-se recollida li va anar molt bé a Taylor Swift. Faithfully, I tried to pick my battles till the battle picked me. Misery, like the war of words I shouted in my sleep. And you passed right by. I was in the alley, surrounded on all sides. if the shoe fits. Walking it till you hide. va arribar número 1 a països com Argentina, Austràlia, Bèlgica, Canadà, Croàcia, Nova Zelanda, Portugal, el Regne Unit i, òbviament, els Estats Units, on va entrar directament al número 1 del Top 200, fent de Taylor Swift la primera dona en la història musical dels Estats Units en arribar al número 1 de manera consecutiva, 8 números 1 de manera consecutiva amb els seus àlbums, debutant amb aquesta primera posició, trencant eh, també un rècord mundial de Guinness per l'espai més petit entre dos àlbums, el número 1 per una estrella femenina, amb aquest eh, Evermore i amb el seu predecessor, com hem dit, l'àlbum anomenat eh, Folklore. Hem escoltat cançons com el senzill Willow, que va esdevenir el setè número 1 en quant a senzill per Taylor Swift al Billboard Hot 100 i després eh, d'obtenir també un número 1 el 2020 amb la cançó Cardigan. Àlbum excel·lent que us recomanem també molt especialment des de la nostra sintonia en totes les cançons eh, que en formen part. Never be so kind un àlbum meravellós en quant a concepte musical i que tancava l'aparició en quant a senzills amb aquest tema, amb, juntament amb The National, que es deia Coney Island. Avui hem repassat l'Evermore de Taylor Swift. Break my soul in two looking for you, but you're right here. If I can't relate to you any more than who am I related to? And if this is a long haul, how'd we get here so soon? Did I close my fist around something delicate? Did I shatter you? I'm sitting on a bench in Coney Island, wondering where did my baby go? The fast times, the bright lights, the merry-go. Sorry for not making you my centerfold. Over and over, lost again with no surprises. Disappointments close your eyes, and it gets colder and colder.